քննարկումը ծավալուն էր ու հեշտ չէր։ Օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում Ադրբեջանի նախագահի հետ երակողմ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանի տված բնորոշումն է։ Մինչ քաղաքագետները վերջին քննարկման մասին խիստ սուղ պաշտոնական հաղորդագրությունների, տողերի ու կadrերի արանքներից փորձում են եզրահանգումներ կորզել։ Գործադիրի ղեկավարը կրկին շեշտում է պաշտոնական Երևանի մոտեցումը, խաղաղության օրակարգ, բայց դրան հասնելու լուծումները քննարկումից հետո էլ դեռ ակնառու չեն, ասում է։ Եվ այստեղ էլ մեզ վճռականություն է անհրաժեշտ այդ օրակարգը կյանքի կոչելու համար։ Մենք պիտի բոլորս հասկանանք, որ դա հեշտ չէ եւ պարզ չէ եւ հնարավոր լուծումներն էլ ակնհայտ չեն։ Մենք պետք է շարունակենք հետեւական աշխատենք եւ նաեւ կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն է եւ նաեւ մեր ժողովրդի ցանկությունն է որ օր առաջ մեր տարածաշրջանում հաստատվի տևական եւ համապարփակ խաղաղություն եւ մենք պետք է ավելի ու ավելի շատ կենտրոնանանք այս խնդրի լուծման վրա Հանդիպումից այլ մանրամասներ կներկայացվեն, երբ առաջարկները հասունացած լինեն, ասում է վարչապետը։ Նախորդիվ տված պաշտոնական հաղորդագրությունն էլ առանձնակի մանրամասներ չի հաղորդում։ Բրյուսելյան 4-րդ 4 ժամից ավել տևած բարդ քննարկման մասին ասելիքը բանալի բարերի տեսքով է գերիների ազատ արձակում եւ անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանում, սահմանազատում եւ սահմանային անվտանգություն, ապաշրջափակում, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններ, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող հարցեր։ Ինչ է որոշվել այս մասով, པարզ չէ։ Պարզ է միայն, որ մեկ ամսվա ընթացքում նորից կհանդիպեն արտգործնախարարները, հետո նորից երկու երկրների ղեկավարները ավելի առարկայական բանակցելու Ինչ սկզբունքների հիմքով են կողմերը բանակցում հանուն խաղաղության, սա քաղաքագետների օրվա հարցն է։ Ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանը նկատում է. Конечно, Азербайджан настаивает после встречи, что это удача азербайджанской стороны, Հանդիպումից հետո Ադրբեջանը պնդում է, որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններն ադրբեջանական կողմի հաջողությունն են, քանի որ ըստ նրանց այդ քննարկումները շարունակվելու են իրենց ներկայացրած 5 սկզբունքների շուրջ։ Հայկական կողմն այս մասով առայժմ մեկնաբանություն չի արել։ Արդյոք ուժի մեջ են մնում այն սկզբունքները, որոնք Հայաստանն առաջ էր քաշել ադրբեջանական կողմի սկզբունքներին համաձայնելուց հետո։ Օգոստոսի 31-ի Բրյուսելյան հանդիպումը 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների արդեն 5-րդ դեմարդեմ հանդիպումն է, որից 4-ը տեղի են ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը նկատում է, որ բանակցություններն ու հանդիպումները շարունակական են, դա արդեն դրական միտում է տարածաշրջանում կայունության հասնելու համար։ Երկխոսությունները նվազեցնում են ռազմական բախումների հավանականությունը, կարծում եմ։ Мне кажется, то, что то, что вчера армянская сторона вышла Հայկական կողմը հանդիպումից հետո տարածած հայտարարության մեջ շեշտում է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել խաղաղության պայմանագրի շուրջ առարկայական բանակցություններ վարելու։ Սա շատ կոնկրետ մեսիջ է, քանի դեռ չկա խաղաղության պայմանագիր, չեն լինի նաև կոնկրետ քայլեր քննարկված մյուս բոլոր հարցերի շուրջ, եթե նույնիսկ ինչ որ հարցեր արդեն քննարկվել եւ պատրաստ են որոշակի հանգուցալուծման։ Իր հերթին բանակցությունները դրական ու արդյունավետ է համարել հանդիպման գլխավոր միջնորդ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ու հայտնել, որ մանրամասն քննարկվել են հումանիտար հարցեր, այդ թվում ականաձերծում, ձերբակալվածների եւ անհետ կորած անձանց ճակատագրեր։ Ընդ որում հայ գերիների ազատ արձակման կարեւորությունը Միշելը հատուկ է շեշտադրել։ Բանակցությունների ամենաշոշափելի արդյունքը կլիներ Բաքվից հայ գերիների վերադարձը հայրենիք, սակայն դա մինչ այսօր տեղի չի ունեցել, չնայած գերիների հարցը եղել ու մնում է հայկական կողմի բանակցային առաջնահերթությունը, նկատում է ադրբեջանագետ Տարոն Հովանիսյանը։ Գերիների հարցը կարմիր թելի պես անցնում է հայկական կողմի բոլոր հանդիպումներով ու օրակարգերով, թեև Բաքուն ամեն կերպ շրջանցում է մարդասիրական իր պարտականության կատարումը, որի տակ սեփական ստորագրությունն է։ Այս ընթացքում Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ նախորեին Մարտին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջնային մանդատ ունեցող կառույցներին եւ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին է ուղարկել 2022 թվականի օգոստոսին Ադրբեջանի կողմից Արցախի ժողովրդի իրավունքների խախտումների մասին հերթական զեկույցը։ Ամեն նման բարձրաստիճան հանդիպումից հայկական կողմը հայ հասարակությունը հատկապես հումանիտար հարցերի լուծման ակնկալիքներ ունի, սակայն շոշափելի արդյունքներ այդպես էլ չկան, նկատում է միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական ինստիտուտի փորձագետ Սերգեյ Մարկենդոնովը։ Փոխարենը շարունակում են շատ ու իրարամերժ մնալ մոտեցումները նաև քաղաքական հարցերի շուրջ։ Статус-кво радикально изменится. Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, որը Բաքուն պաշտոնապես փակված է համարում, հայկական կողմը փակված չի համարում։ Նման հակասությունները շատ են նաև կոմունիկացիաների հաստատման, սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցերի շուրջ ինչ կարժենա խաղաղությունը կողմերին եւ Բաքու-Երևան 5+6 առաջարկներից, որոնք ակնկալվող խաղաղության պայմանագրի հիմք կդառնան։ Փորձագետներն իրենք էլ դեռ փորձագիտական կարծիք չունեն։ Վաղ է շատ, որքան էլ Բաքուն հաղթողի դիրքերից խոսի։ Ակնկալում են, որ եզրահանգումները փոքրինչ կորոշակիանան Փաշյան-Ալիև նոյեմբերյան հանդիպումից հետո, որին կնախորդի արտգործնախարարների քննարկումը։ Աննա Հարությունյան, Ռադիո լուր